بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مني شبرا قربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقلته بمثلها مغفرة رواه مسلم maksudnya dari Abi عنه radhiyallahu an katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Azza wa Jal berfirman Sesiapa yang datang dengan membawa satu kebajikan Maka baginya sepuluh kali ganda Sepertinya Ataupun lebih Dan sesiapa yang datang dengan membawa kejahatan Maka balasannya satu kejahatan sepertinya Atau aku mengampunkan dia dan sesiapa yang menghampirkan dirinya kepadaku sejengkal Aku akan menghampirinya sehasta Dan sesiapa yang menghampirkan dirinya kepadaku sehasta Aku akan menghampirkan diriku kepadanya sedepa Sesiapa yang datang kepadaku dalam keadaan berjalan Nescaya aku datang kepadanya dalam keadaan berlari Dan sesiapa yang menemuiku dengan sepenuh bumi dosa dalam keadaan dia tidak menyekutukan denganku akan sesuatu yang lain nescaya aku akan menemuinya dengan sepertinya keampunan ada riwayat muslim hadis ini menyatakan betapa rahmat dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga di antaranya menjanjikan dengan pahala yang sangat besar bagi sesiapa yang mengerjakan amal yang soleh. Sehingga tiap-tiap satu amal soleh yang dikerjakan oleh seseorang digandakan dengan sepuluh kali ganda ataupun lebih. Disebut di dalam hadis yang lain. Barang siapa yang berazam untuk mengerjakan amal yang baik, nescaya diberi kepadanya satu pahala. Setelah dia mengerjakan amal yang baik itu, dia diberi kepadanya sepuluh kali ganda. Dan di sana ada amal-amal yang baik yang digandakan dengan tujuh ratus kali ganda. Dan ada amal-amal yang baik yang digandakan tidak terhingga sehingga diketahui betapa banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja. Itu adalah pemberian Allah kepada hamba-hambanya yang beriman yang mengerjakan amal yang saleh. Sebaliknya, jika seseorang itu mengerjakan satu kejahatan, maka dibalas kepadanya dengan satu kejahatan saja. Tidak digandakan sebagaimana digandakan mereka yang mengerjakan amal yang saleh bahkan Allah menjanjikan keampunan mengampunkan dosa kepada sesiapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala selagi pintu taubat tidak ditutup tutupnya pintu taubat apabila nyamuk sampai ke halqom ataupun matahari naik dari arah barat bila nyamuk sampai ke halqom sudah melihat tanda-tanda kematian taubat di masa itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apabila berlakunya perubahan dalam pengaturan alam. Matahari berpusing naik dari arah barat, tidak lagi dari arah timur. Di masa itu manusia-manusia akan beriman dan beristighfar. Iman dan istighfar mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana pintu taubat telah ditutup. Itulah yang dijanji dan disebut oleh Allah dalam Quran dan oleh Nabi SAW. Di antara rahmat Allah kepada hamba-hambanya, ialah barang siapa yang menghampirkan dirinya kepada Allah. Yang menghampirkan diri dengan mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang wajib disertakan dengan amalan-amalan yang sunat. Nasjaya Allah menghampirkan diri kepadanya dengan rahmat dan kurnianya. Allah Ta'ala menghampirkan rahmat kepada hamba itu dengan cara yang lebih dekat. Sehingga seseorang itu menghampirkan diri kepada Allah kalau diukur dengan ukuran manusia sejengkal nascaya Allah datang kepadanya seharta sehasta sekiranya dia datang seharta kepada Allah dengan taat kepada Allah Allah Ta'ala akan datang dengan rahmatnya lebih cepat lagi. Serupa kalau dia datang dalam keadaan berjalan dibandingkan dengan keadaan perjalanan manusia. Allah Ta'ala membawa rahmat. Rahmat Allah menuju kepadanya dalam keadaan berlari. Dan di antal kurnianya yang sangat besar. Ialah menjanjikan keampunan dosa kepada barang siapa yang berdosa. Orang siapa yang datang kepada Allah dengan istighfar, dengan taubat, dengan dosa yang terlalu banyak sehingga dikatakan dosa itu memenuh bumi, terlalu banyak dosa yang dibuat, Allah Taala akan datang kepadanya dengan keampunan sepenuh bumi juga dengan syarat dia mestilah beriman kepada Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Barang siapa yang menyebutkan Allah dengan sesuatu yang lain, terbatal segala amalannya. Segala pahalanya dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana dosa syirik adalah dosa yang sangat besar. Firman Allah Taala, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampun dosa orang yang syirik yang menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain dan dia mengampun dosa yang lain daripada itu. Bahkan barang siapa yang sudah mengerjakan amal soleh yang banyak sekiranya dia membawa syirik maka dihapus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala, "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka." walatakunanna minal khasirin wahai Muhammad sekiranya engkau sendiri telah diwahyikan kepadamu dan diwahyikan kepada Rasul yang sebelum daripadamu sekiranya engkau sendiri batang tubuh Muhammad itu engkau sendiri menyemutukan Allah dengan sesuatu yang lain nascaya dihapus semua amalanmu wahai Muhammad kalau itu Muhammad apalagi kau orang lain dan di akhirat nanti termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Oleh karena itu, kita telah memelihara diri daripada syirik, penuhkan iman kita dengan tauhid, dibina di atas iman dengan tauhid kerana semua amalan yang tidak ada iman dan tidak ada tauhid ataupun yang batal iman dan batal tauhidnya dibatalkan oleh Allah dan dibatalkan pahalanya. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء اللهم إنا نعوذ بك من